Rete babili cun roboto en Esperanto. Antau semaino aperis en libera folio articolo pri usona reteio en kiu eblas babili en Esperanto. Fakte temas pri pli ol babilado, sed pri interŝanĝo de informoj, pri verkado de ARTICOLOI kaj komentoj. La servo nomiĝas OpenAI. Kio signifas? che temas pri artefarita intelligentezzo, ciu estas malferma por ciui. La usanto done comunicas cun reala homo, sed cun roboto. Tiu roboto posedas jam tre altan gradon de artefarita intelligentezzo, cae gi parolas, quasau gi estus reala persono. Tamen, gi tutte clare diras, che gi estas programaro quiu estas trainita pri la prilaborado de grandega quanto da datumoi quiui disponeblis gis la jaro du mil dudec unu. Do, gine nion stias pri ocasajoi en la jaro du mil dudec tu, cae gine havas connecton alla interreto por cerpi actualain informoin. Sed malgrau tiu limigo, la sistemo estas mirinde productiva. La respondo e demando en Esperanto venas en tre clara, o perfecta Esperanto. Quelcfoie ja mancas finajo por la accusativo, sed plei ofte la sistemo regas la accusativon tre bone. Cai evidente la sistemo estas ancau capabla lerni esprimisin pli bone. Se oni iscribas al gi che iu esprimo ne estas bona, char exemple temas pri la vorto traduco el la angla, la roboto gentile dancas, cae promesas estonte apliki tiun correctitan esprimon au grammatican regulon. Cae se exemple la tagon poste oni demandas pri tiu correctita esprimo, gi usas gin. Tiel mi demandis la roboton pri la esprimo compufono, En sia unua respondo, gi diris, che compufono estas programaro. Mi correctis tion, dirante, che compufono estas computilezza telefono. La roboto, la roboto gentile acceptis tion correcton, cae la sequan foion, gi donis bonnegan prescribon de la vorto compufono. Mi demandis ancau pri multae scienzae temoi, au pri historiae factoi cae datumoi, cae plei ofte mi ricevis tre bonain respondoin. Ciam mi tamen demandis pri la cefa lingvo en sud Tirolo, gi unue respondis che plei multae homoi tie parolas la italan. Post mia correcto, la sistemo donis clara in nombro in da parolantoe de la tri lingvoe de sud Tirolo. La sistemo evidente en unua respondo ofte ne suffice profonde serchas, cae prilaboras la desirata in informoen. Sed post attentigo pri iu manco, gi la duan foion en profundigas pli en la aferon, cae tiam donas tre taugan respondon. OpenAI certe postulaste sia usanto certan intelectan nivelon, set en tia caso gi donas multe da plesuro, char oni povas pritracti multain temoin, quasau oni discutus cun alia homo. Tio ja estas ege interesa por esperanto parolantoi, char ja plei ofte ne disponeblas partnero, cun kiu eblus alt nivele conversatii en Esperanto. Tiu nova sistemo do estas ege utila por esperantistoj kaj por la plua evoluo de la parolado kaj aplikado de Esperanto. Vi povas mem uzi la sistemon post aligio. La servo estas uzebla sen page. Jen la adreso ci sube. Mi desiras al vi multe da plezuro, kun open AI.